Treffers uit rolprente. Ou rolprente wat julle allemaal seker al gesien het. En dit gee jou sommer die kans ook om jou rolprent en muziek kennis uh, eh, bykie te toets. Ne? Soos die plaat speel, of as ek hom dan aankondig, uh, dink een bykie terug aan wie dink jy is die hoofrolspelers daarin, uh, dink een bykie terug aan wat sy memories dit vir jou bring, saam met wie het jy in die achterste rij van die driving gesit, toe jy die print gekyk het, en handjes vastgehoud natuurlijk, en uh, ja, so baie dinge, uh, en selfde met die plaat, waar het jy die plaat gehoor, en wat, wat was die omstandighede, toe jy die plaat gehoor het, en sovoorts. Ok, ons... Uh, het een hele klompie uh, rolprente hierso, hier is genoeg vir drie programme, maar uh, ek sal maar selectief, soos ek aangaan, uh, kies, ek het hulle allemaal opgelaai, hulle is allemaal hier uh, voor my, maar uh, ek sal maar so selectief kies, uh, soos ons aangaan, dat uh, uh, ek geloof, <laughs> ons het nie naast en by genoeg tyd om allemaal te luister nie. Nou die eerste ene, Life is Beautiful, is die oorspronkelike klankbaan album van die 1997 uh, eh, Oscar bekroonde rolprent Life is Beautiful. Die oorspronkelike titel was La Vita e Bella met Roberto Benini in, uh, in die hoofrol Nou, life is uh, beautiful, dit is nou in, in Itali Italiaans waar hy, waar hy La Vita e Bella genoem word, uh, is een Italiaanse komediedrama film uit 1997 geregisseer dier en uh, met uh, uh, uh Robert, Roberto Benini, wat die film saam met Vincenzo uh, Cerami geskryf het, Um, ja, dit uh, gaan oor een joodse boekwinkelhandelaar wat sy verbeelding aanwend om sy sien te beskerm tegen grievels van uh, eh, interne, internering in een in, in, in nazi concentratiekamp enzovoort. So, daar uh, is uh, dan seker uh, Hitler en die type dinge uh, in die uh, achtergrond. Nou, ons gaan luister na die thema liekie van die rolprint en dit word gedoen dier Barca Roll, en dit is La Vita e Bella. Mooi is die lewe. Hier kom hy. baie mooi melodie daar van die liekie van eh, Barcelona, uh, eh, nee, Bars, Bar Carol is die groep, en uh, ja, dit uh, klink amper soos iets uit uh, uh, Johan Strauss' albums, ne? Uh, Dans in die Vienna Woods of so iets. La Vita e Bella, die lewe is mooi, is het nie? Nou kom ons, uh, ons beweeg na die rolprint was geweest Flashdance. Nou die liekie wat uitkom, What a Feeling, uh, Wat a Gevoel, is een liekie van 1983 en geskryf dier die Italiaanse communist eh, Giorgio Moroder. Nou hy doen baie uh, skryfwerk vir rolprente, hierdie Giorgio Moroder. Uh, en nou Keith Fersi, uh, Forsi en Irene Cara, lirieke, is, dit is uitgevoerd dier Irene Cara, en uh, en nou Jennifer Beals is die meisie wat so dans uh, in die rol brengt, waar sy so oor die vloer glij en als op die maat van hierdie specifieke liekie van 1983 What a Feeling What a Feeling Your fear seems to hide deep in Kera met uh, Flashdance, What a Feeling. Ja, uh, wie van julle het om allemaal gesien die rolprint? Ek sê hy was in 1983, was hy op die uh, screens gewees. Uh, dit is al na TV, so uh, die drywings was maar leeg, ek was op een stadium, ofwel, uh, noem het een aflos eh, indrijbestuurder, ek het het deeltijds gedoen, ek het my dagwerk gehad, ek was omgevingsbeheer, my hele leven, omgevingsbeheer, en, uh, maar in die aande, het ek altyd iets gesoek om te doen, en toe gaan werk ek by die inrij, en toe word ek naderhand, is ek die uh, aflos indrijbestuurder, nou in welkomse area was daar vier inrije, Eh, Sterk Unicor in uh, eh, Oornals Rus, dan die Rebeek Driving, Santervier in uh, eh, Virginia se kant toe, uh, oh, so dit was drie, en dan het ek so om die beurt, het ek gaan aflos daar, as die bestuurders op verlof gaan, enzovoorts, en so ek het elke prent, het ek nie een keer gesien, ek het om een hele paar keer gesien. Eh, die hele week wat ons partij prent, en partij het ons aangehou vir twee weke, ek denk aan eh, die rolprent, sy naam was More More, eh, Heinrich, wat was die ouse naam? In elk geval hy daar aangespeel, en More More, wie ek raai prent naderhand kon ek om woord vir woord opse soos een recitatie, eh, Morgen meneer Achenbach, dit is die eerste woorde wat in hy print gepraat word en ach, ek kon so dwars dier die print gegaan het. Maar in elk geval, uh, ja, ek onthou al die liekies, ek onthou al die rolprente wat hulle uitkom en uh, ek hoop julle geniet ook dan die liekies. Nou volgende gaan ek uh, twee liekies speel van die ou, ja, mens voel sommer, jy wil saam met die man uh, eh, uh, eh, eh, liekie sing of dan alternatief ek, tenminste saam met hom uh, so een uh, glaasie klink. Dis Mario Lanza en die lied kom uit The Student Prince waarin uh, die hy uh, uh, self die helfte van die hoofrol speel en toe daar iets gebeur, ek weet nie wat nie, uit in woede van die stet afgeloop en die vervaardigers uh, het toe vir uh, Edmund Poordom gebruik om die rol van uh, die Prins Karel oor te neem, wat tot, tot op die punt nog door uh, eh, Mario Lanza gespeel was. Die uh, eh, muziek vir die rolprint was in daar die stadium alles klaar opgeneem, so Edmund uh, het uh, net gemimiek vir die rest van die print, uh, vir die liekies uh, waar hy gespeel was, en uh, ja, ons luister na Mario Lanza, die eerste ene is Gaudi Amus, ek het oor, dit kom uit de student prins, ne? en dan rug aan rug daarmee gaan ek uh, vir julle ook speel die drinking song. Drink song is uh, van Mario Lanza, luister na die twee, en uh, ja, dit gee die student gevoel weer. Hier kom hy. Uh, Musik nur, Jürgen es so. Ja, soos ek sê, dit maak een oulis om een glaasie te klink met die man, as hy so vrolik klink oor uh, die glaasie wat hy present. Drink, drink, drink. Mario Lanza, uit The Student Prince. Nou die legendarische folk rock duo Simon en Garfunkel bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liedjes wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziekjeug wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was en dit het baie treffers ingesluid soos Bridge Over Troubled Waters, The Sound of Silence en die rolprint, die graduate hey, ek dink Dustin, ja, Dustin Hoffman, hy het die hoofrol gespeel daar, en uh, hy het lekker geskoor by hierdie Mrs. Robinson, <laughs> die muziek treffer soos, uh, ja, daar so het, hy Scarborough Fairs en uh, eh, Mrs. Robinson en so aan, was die liekies wat daar uitgekom het. Nou, ok, uh, kom ons gaan na die twee luister, uit die rolprint uh, The Graduate, gaan ons na Scarborough Fair en dan Mrs. Robinson. night. was uh, Simon en Garfunkel. Die eerste ene was uh, Skabere Fee en dan direct daarna Mrs. Robinson, al twee uit die selfde rolprint, The Graduate. Nou, ek sê goeiemiddag, wel, dis middag hierso. Ek weet nie daar waar jy is, Joy, jy is 9 uur achter ons, so daar in uh, Amerika, die dorpie Surprise, ne? En uh, ja, jy sê jy is ingeskakeld en jy luister lekker. Ehm... Um, so dit is goeie morgen vir jou, en dit is goeie middag vir die rest van die mense, soos Hanlie, sy is hier ingeskakel, Hanlie en André daar van Kempton Park, en uh, dan het Rudolf ook gesê, uh, hy is ingeskakel en hy luister saam. Um, ok, kom ons een stap verder aan, en ons kom nou by, uh, ek wonder of, hoeveel van julle het hierdie print gesien, en of julle, eh, of jylle weet van die prent. Natuurlijk, ek gloe jylle weet van hom. Dit was a, a, nogal een klassiek en die uh, eh, dit is een semi-biografische rolprent wat gaan oor die leven van Janine, Janine Dekkers, een non, wat heel wat treffers geskryf het en self met een van hulle, hulle die top of the charts bereik. Nou, dit was in The Singing Nun. Dit was die rolprentse naam in 1966 Eh, was hy op die skerms gewees en handel oor een non Janine Dekker wat een Dominikaanse klooster verlaat om haar project as a, by een Samaritaanse huis in die achterbuurtes van Brussels uit te leef. Die uh, hoofrol was, was gespeeld dier uh, Debbie Reynolds. Sy is lief vir die kitaar en syng en beindruk die kloostervader en die ander nonne gedierende hulle sangaande in so'n mate dat die vader agente oortuig om haar muziek te bemark. In haar uh, routines raak sy betrokke by een moederloose jong man Uh, <laughs> motherless, moederloose. uh, <laughs> maar die enkel ouwer uh, oh, uh, ja, hy is een enkel ouwer gewees en hy raak verval in uh, alcohol en uh, werkloos enzovoorts. Nou die seense naam is Dominique Arlien en dis vir hom wat die voorafgaande liekie gecomponeer is en uh, dit is ook hierdie liekie wat haar beroemd gemaakt het en ons praat natuurlijk van Dominique. Kom ons luister. Um, uit die rolprint The Singing Nun uh, Debbie Reynolds met Dominique. was in the back, man, fighting sin like anything. Dominica, Nica, Nica, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. Now a heretic one day among the thorns forced him to crawl. Dominic with just one prayer made him hear the good Lord's call. Dominic, Dominic, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. Without horse or fancy wagon, he crossed Europe up and down. Poverty was his companion as he walked from town to town. Dominica, Nica, Nica, over the land he plods alone and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. cutting order, there was nothing left to eat. Suddenly two angels walked in with a load of bread and meat. Dominique and Ekanika over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. Grant us now, Dominique the grace of love and simple mirth, that we all may help to quicken godly life and truth on earth. Dominica, Nica, Nica, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. just talks about the Lord. He just talks about the Lord. As hy Dominique eh, uit die rolprent The Singing Nun en ja, Debbie Reynolds eh, sing om, maar hier so het sy saam met uh, Mary Ford uh, uh, eh, jylle sal Mary Ford ken, sy sing saam met uh, uh, uh, groep, um, ek het die groep sy naam vergeet, maar uh, Puff the Magic Dragon en die type likies, dis wat hulle sing. En hier het sy saam met uh, Debbie Reynolds opgetreed <clears throat> en Dominique gesing. Nou die volgende ene kom uit een rolprint, die rolprint sy naam is High Society. High Society. Nou die wiki is True Love, gewilde liekie geskryf dier Cal Porter en is gepubliseer 1956. Die liekie is uh, eh, bekendgesteld dier Bing Crosby en uh, Grace Kelly in die municipale oh, musicale <clears throat> <laughs> Rollprint High Society. Nou dit is genomineer vir een Oscar toekening vir die beste oorspronkelike liekie. Talle, uh, muziekkunstenaars het daarna sedert uh, eh, sy vrystelling. Uh, het het opgeneem Richard Chamberlain, uh, Nancy Sinatra, George Harrison, Shaken Stevens, Elton John, Kiki D en Elvis Presley. Nou die een wat ons vandag gaan luister is die oorspronkelijke ene wat bekend gemaakt is dier Bing Crosby en Grace Kelly.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 en Marilyn Bergman die Franse tekster onder titel Les Moulins de Moncure is geskryf dier Eddie Marnay en uh, die lied is bekendgestel in die rolprint The Thomas Crown Affair dit was in 1968, en die Oscar gewen vir die beste oorspronkelike lied, en dit is Peter Grant vir die van sing The Windmills of Your Mind, is die die kiese naam. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmill of your mind, keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song have remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your mind. As hy dit eh, eh, beskryf dit fantasties, die windmills of your mind, hoe als draai daar binnenkant, dinge wat terugkom na jou toe, dinge wat jy aan dink, dinge wat jy, uh, wat moet ek morgen doen, wat, gaan ek gister, wat het ek gister gedoen, wat, jy weet, dit is the windmills of your mind, uh, ja, dit is uh, goed gestel. Ons kom by uh, Mexikaanse volkslied, en dit is La Bamba. Nou is oorspronkelijk uit die deelstaat Vera Cruz. La Bamba is gedek dier telekunstenaars, dier, uh, eh, vooral dier Los Lobos, wie sy weergawe die titelsnit in die 1987 rolprint met die naam, La Bamba, uh, was. Ok, ons luister na La Bamba, uh, Mexikaanse uh, eh, volkslied wat in een Mexikaanse rolprint La Bamba gebruik is. MUZIEK hier kom hy, en dit was in 1987. Thank you. Los Banos met Alabamba. Ok, ons is op eh, Suid-Afrikaanse uh, grond en uh, uh, ek praat van Karika Keesinkamp, wat Timothy sing, ne? Uh, sy is uh, eh, in, in Nederland gebore en in Den Haag is die plek en uh, haar geboortename was Elisabeth Maria Magdalene van Seil, nogals, ne? Ne? Uh, hulle verhuis na Zuid-Afrika waar sy naam maak as een sangeres in 1967 verskyn sy in die rolprent Die Professor en die Prikkelpop en singeliekie Timothy wat eh, dier Four Jackson a Deal bekend gemaakt is. Jammie Eis speel die rol van die verstrooide professor Hans Bota as een eh, beoordelaar en een skoonheidswets, uh, in een skoonheidswedstrijd baie kortliks en sy sien word ontvoer Daar is ook gevechte en wetuivering uh, eh, tussen die deelnemers, terwyl die professor lelik kleitrap. Gert van den Berg, onthou jylle om, uh, eh, Gordon Mulholland, bekende, baie bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars, of uh, eh, acteurs daar so. Arthur Swimmer, is die ander bekende naam in daar die rolprent. Ons luister na Karika Kiesenkamp met die uh, uh, uh, likkie uit die rolprent, uh, die professor en die uh, wat was hy ach eh, uh, my wereld ek het hom nou net gesê uh, in elk geval daar ene van die professor wat uh, in 19 uh, iets in die 70s ne is die rolprint vervaardig. Uh, Ons luister daarna en hier kom Karike Keesenkamp met uh, die professor in die prikkelpop. Ek dink heel tyd nou. Uh, Oké, okay, ons luister. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me when I look in your eyes. to me, you're not true. You know that I love you, I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. Canada van eh, Karika uh, Kiesenkamp, uh, Timothy, uit die professor in die prikkelpop. Ok, um, die volgende ene wat ons opgezet, ons het nou al twee van, uh, wat is het, uh, die groep uh, Eh, eh, Simon en Garfunkel gehad, maar nou kom ons met nog ene, en like my het baie in prente gespeel. Uh, hierdie ene is die themalied wat uit die hartseer animatie rolprent Watership Down kom, en dit gaan oor so koloniehaasies, <laughs> koloniehaasie, uh, koloniehaasie, koloniehaasies, waar die uh, ene is Bright Eyes genoem, helderziende, hy was uh, vrees aan jaande gebeurtenis in destructie en uh, hy, dit is wat hy sien wat aankom en kan die hoofhaas oorreed dat hulle moet evakueer en hy en een groepie ontvlug met uh, alles wat daarmee gepaard gaan arme oasie, hier is Simon en Garfunkel met Bright Eyes is it bright. hy, Simon en Garfunkel, eindelijk meer Art Garfunkel, sy liekie daai, uh, as wat Simon ook een deel aan gehad het, maar dit is Bright Eyes. Ok, ons is halfpad, en wat gebeur halfpad? Dan is dit van die spot. Nou, ja, ek het gauw Uh, eh, wel vannig weer door my funnies gegaan van uit die verlede en uh, toe kom ek af op een van uh, Wicked Simpson alweer en so ons gaan hom luister en dit is een waar hy sê no money, you're not married kom ons hoor waar oor prank hy nou weer iemand hier so, Wicked Simpson Hello uh, Good afternoon ma'am Hello. Hello, it's Temba. I'm calling you from the uh, Brakpan UIF. Oh, hello. madam I've got your case here. The 7,000 mm-hmm. rands that uh, you've been querying this for uh, some time. It's been, um, it's been 13 months already. 13 months, okay. Yes. 13 months. The reason for your unemployment was, was what? Did you lose your job and you since got another job? What's the. No, I didn't lose my job. I pregnancy. So this was maternity yes, um, yes, maternity wife that I'm looking for. Yes. Oh, matern. Oh, you had a baby, and then that yes. that time off. Yes, I had I had four months off. Four months. Okay, so you're seeking reimbursement for that time off. Yes, yes, that's correct. Ma'am, I see on your form here it says uh, you're a miss. Yes, I'm a miss. Yes. You're not a missus. No, I'm a miss you you had the baby and you went married. No, I wasn't married. No. Okay, okay. Yeah, ma'am, because you had a baby out of wedlock, you can't claim. Excuse me? <laughs> because you had a baby out of wedlock, you can't claim unemployment fund. That's impossible. My my sister claimed and she she she's not even engaged. <laughs> oh. And she paid out her money. You've been paying out all of my friends' money that that that, that wasn't read. What is your sister's name? It's Sancha. Sancha and the surname? Go. Okay, I, am going to pull that up on the system and she's going to have to pay that money back. They obviously went away. It was an administrative error. She was No, that's impossible. Uh, all of my friends have been claiming that. That that's that's, that's, that's why is that so? Ma'am, can you give me the other names of your friends because I want to report their file as well. No, I'm not going to give you. No, I'm not. Wow, it sounds like you're running quite a cult there. Ma'am, what, what, is, what has the um, reading to do with anything? me being married to you was anything. Ma'am, as a as a government, we can't uh, see, be seen to condone uh, people uh, being promiscuous. You understand? promiscuous. <laughs> I mean, call that promiscuous. yes, ma'am. Because there's a right way and a wrong way of doing things, ma'am, and that is definitely the wrong way well, that's weird. Sure, you know? Are you the police? no, ma'am. I'm working for UIF Breakpin. Okay, but then please just don't tell me again. Here we go. Hello? Hello, Mrs. Uh, Miss, sorry, Miss, Miss Pritz. Where did we leave it? Me being promiscuous. I think that's, uh, that's what, what we were on. Is there a better word you would like me to use? Because I can't believe that you can't give me my UIF for not being married. Yes, ma'am. That is insane. That is insane. So, so the government can't accept people having babies out of marriage, but they can, um, they can legalize um, birth control before 12. <laughs> That's a precaution. It's not an encouragement. <laughs> Ah, you can say whatever you want to. That's definitely encouragement if, if, if you had maybe had that, you wouldn't be in this situation, you see. <laughs> um, yeah, whatever. My case is that I paid you Eve for three years that I was working at Bank, and now you want to tell me that I can't get my UIF because I was I wasn't married when I got my child. Is that what you're telling me now? But I paid UIF. But but, but that's that's that, that's ridiculous. How so, ma'am? How so? Because I paid it, so I need to get it back, if I was married or not. That's the end of it. So you were working at Nedbank, and then you got transferred to the spam bank. <laughs> Hello? Hello, ma'am. Uh, it's Tambia UIF. I was trying to call, but it was engaged. Sorry, um, I just want to find out, is, um, is abortion legalized these days? Is abortion legalized? Yeah. Was it legalized? Only for extenuating circumstances. Yeah, well, that is ridiculous. So me having a baby outside of a marriage is not uh, it's not a sin. Well, it is a sin, but you know what I mean. So <laughs> hmm, insane. I mean, but abortion is legalized. How is that even possible? You can't give me my money because I am not married, but you can legalize abortion. You know what? I don't even need that money anymore. Ma'am, it's, it's been 13 months already. It's been 13 months. Yeah, ma'am, it's not illegal to have a baby out of wedlock. It's just wrong. It's it's <laughs> wrong. it is wrong. <laughs> Okay, Whatever. Yes. And I'm still doing it. So, get over it. Are, are you having another baby? No, I'm not having another baby. I'm working on it. And you're not married? No, I'm not married. Ma'am, you need to go to church. <laughs> whatever. Okay, whatever. I'll go to church. It's fine. And why couldn't you wait? Why couldn't I wait? <laughs> I don't know. It wasn't me. It was my hormones. I'm <laughs> Oh. Okay, whatever. I'm not even having this discussion with you anymore. It's ridiculous. Do you want to speak to my supervisor? it might be you know, um, more. Kharat, yeah, is um, this is case three one nine six. Hello. Hello. Is this Mrs. Brooks? No, is it, are, you, are you Afrikaans or are you of, or English? No, because you are making lots of troubles here in South Africa. I'm making lots of what? You're making trouble in South Africa. Oh my I can't, I can't even believe you. Whatever, I can't. It's fine. Then just uh, take your money and do whatever you, uh, you want. Tanya? Ja? Dis swaar praat. So. <laughs> en weet jy wat jy nog gepraat? Ja. Met Wacky Simpson. oh my word, Joel. <laughs> Tanya! <laughs> oh my word. Uh, you well, said... I think now you made my day. Uh, my day was ruined and I think it's now made. Ah, uh, there you go, Tanya Brent. Don't yeah. get your money. <laughs> Feisty one, eh? Ja, sy, <laughs> sy het een ochend gehad om te onthou en uh, ja, uh, sy het geen, uh, wat noem mense, vertrouwe meer in hierdie government nie. Uh, Ok, ons gaan aan met die program, ons uh, speel vir julle plate wat uit rolprente uitkom, uh, rolprente is hoofdthema's, enzovoorts, enzovoorts, en ek dink niks is uh, meer bekend as die Titanic se uh, uh, thema liekie nie. My Heart Will Go On is een lied opgeneem dier die Canadeese sangeres Celine Dion, uh, dit is die belangrikste thema lied in die rolprent uh, Titanic, van James Cameron, gebaseer op een weergave van een passagiersboot met diezelfde naam wat in 1912 gesink het nadat het uh, ijsberg in die Noord-Atlantische Oosteaan gebots het. Die muziek in die uh, liekie is gecomponeerd door James Horner, die lyriek is geskryf door Will Jennings, terwyl die uh, eh, productie behartig is door uh, Walter Alt, uh, Afanasief Horner en uh, Simon Franklin. Ons luister na Celine Dion en My Heart Will Go On. Prachtige liekie. was hy Celine Dion met die rolprint Titanic, sy thema liekie My Heart Will Go On. Nou, ja, ek het so rikkie terug, het ek een eh, eh, opname van haar self gespeel, waar sy gesels en vertel oor haar toestand op die oomlik. En uh, ja, die prognose lyk nie baie goed nie, ek twyfel of sy ooit weer sal terugkom in die sangwereld en sovoorts, maar uh, ja, sy het vir ons lekker of uh, memorable liekies het sy vir ons gelos. Uh, dit is Celine en Dion. Ok, nou, weer Suid-Afrikaans. En ek praat van Hoor My Lied is een Suid-Afrikaanse rolprint wat 16 december 1967 in Suid-Afrika vrygestel is. Die rolprint regisseur was Elmo de Wit, het het geen ouderdomsbeperking gehad nie, maar die oude, uh, eh, ouwe leiding uh, was aanbeveel. Het was die eerste Afrikaanse rolprint wat meer as 1 miljoen rand verdien het. Uh, ja, die rolprint was een muziekblijspel gewees en uh, die hoofrol was uh, indeling was Guy Korsten, hy was David Retief, daar was daar Helga van Wyk, Martin Pauls, onthou jylle hom, wie was hy nog? Martin Pauls, jyp, jylle is recht, maak konder in die uh, eh, prinkieboeken, he. dan Lindy Roe, ek vond ook al sy die is daar, ek het, een keer het ek hierdie vraag gevraag, toe te radio omroeper, um, ehm, ach, wat is sy naam, nou? op RSG, toe hy nog geleef, en toe hy vir my gesê, hy ken haar persoonlik, maar hy uh, wil liefers nie haar uh, uh, doen en late uitlap nie. Uh, dan Minshaw was ook in die rolprint, Ruth Watts, Charles Stoudel, Fransjo van Heiningen. Hy was een uh, man in een restaurant daar so, maar hy is nie geakkrediteer in die rolprint nie. En dan was daar nog een hele paar andere. Kom ons luister eers gauw na die liekie voor ons dan by die storylijn van die specifieke liekie kom. Uh, ons luister Guy Korsten, hy syng die thema, of die, ja, die uh, uh liekie van uh, die uh, rolprint Hoor My Lied, en dit is Hear My Song. Hear my song of love song I sing for you. A tender memory of days gone by. sing for you a tender memory. Of tenor van Suid-Afrika, Guy Korsten, met Jema Sang. Nou in die specifieke rolprent Jema Sang, Hoor My Lied, uh, was hy David Retief, een singende snijdokter. Nou sy dochter is verlam nadat hy twee in een ernstige motorongeluk betrokken was. Dit is nou klein Lindy Roo, wat in die, uh, sy, as sy dochter uh, speel in die rolprent. Nou David is een uh, kopbeserings, bring mee dat hy binnen twee jaar blind sal wees. Lydia de Graaf is die verpleegster by die hospitaal waar Retrief consulteer. Sy was deels uh, verantwoordelik vir die ongeluk en uh, ja, sy uh, skuldgevoelens uh, drijf haar om uh, hulle te help. Sy vergesel hulle na Amerika om geld in te samel vir Mariekie behandeling. Dit is nou die dochterkie. Retrief sy gesig uh, of sy sig dan uh, versleg uh, so dat het uh, dat hy later nie meer kan sien nie. Uh, die skok uh, dring dier tot Marikie, die dochter, so dat sy uh, dan opstaan en loop uh, spontaan. Ja, is een tragische rolprint en uh, prachtige ene van Suid-Afrika uh, gekost en hoor my lied. Uh, Die dame wat nou op die draaitafel is, sy Scali Elizabeth Simon op 25 juni 1945 is sy gebore en sy is van die VSA. Nou haar sangloobaan begin eers in 1970, saam met haar sister Lucy sing hulle as uh, The Simon Sisters, waar hulle heel wat treffers oplever, maar in 1971 gaan sy solo met haar debietalbum eenvoudig genoem Kali Simon en wens sommer die eerste jaar een Grammy as beste newcomer. Kali spog deesda op 24 keiers op die Billboard Hot 100 en met haar uh, eh, Joerse Wijn kry sy 3 Grammy nominaties met die liedje wat sy vandag uh, hier sing, ja, met Let the River Run. Uit die rolprint Working Girl van 1988 en uh, sy was ook toe die eerste vrou om een Grammy Award Academy Award te kry en een Golden Globe vir eh, een liekie wat in sy geheel dier een kunstenaar gecomponeer, geskryf en uitgevoer word. Ons luister na Kali Simon en natuurlijk is die liekie Let the River Run. Coming through the fog, your sons and daughters was when Charlie Simon, Let the River Run uit die uh, eh, uh, eh, rolprint uh, eh, uh, uh, ja ons stap aan joh, ek het een verskrikkelike oorpijn soos ek hier sit, ek weet nie Brrr, voel of ek <laughs> kan afskakel uh, in 1960 was ek maar 8 jaar oud uh, toch het ek verstaan waar oor die rolprint gaan, wat ons nou uh, die liekie van gaan luister, en uh, dit is uh, meer gemik op studentenvlak, en uh, dit uh, is ook uh, die print wat ek verlief geraak het op Connie Francis, sy prachtige sangstem, en een uh, volgeling van haar geword in hierdie, uh, dier hierdie print. Uh, ek uh, luister na die liekie, Where the Boys Are, gesing dier die eindste Connie Francis uit die rolprint met die naam Where the Boys Are. Kom ons luister, hier kom hy. silver sangstem daar van Connie Francis en sy sing Where the Boys Are. Ek kan nog die rolprint onthou, ek dink dit is die een waar terwyl sy hierdie liekie sing, loop sy so in die middel van die straat, met haar bezige straat, karre op en af by haar verby en so aan, sy ignoreer hulle totaal, sy loop net aan en sing. Uh, diezelfde met die ander ene wat ook in diezelfde trant is, is uh, Tammy, die rolprent Tammy. Daar was die hele paar Tammy rolprente gewees en uh, ja, daar uh, kan ek ook onthou die aand toe sy die specifieke Likie Tammy gesing het, het sy so by die venster uitgekyk uh, op haar bed gesit en by die venster uitgekyk na die volmaan daar buiten en die Likie uh, gesing. Uh, Snaaks hoe het sekere tonele by een mens bly en uh, ja, Oké, okay, ons stap aan, ons kom nou by Um, ja, hierdie ene uh, is een baie, baie groot tranentrekker rolprint. En uh, die liekie word gesing door Jet, uh, uh, Matt Monroe. Is die selfde uh, uh, liekie naam as wat die rolprintse naam is. En dit is natuurlijk Born Free. Uh, ons sal na, uh, dink jylle terwijl die plaat speel aan wie denk jylle, of kan jylle onthou, wie het die twee hoofrolle gespeel, en, uh, en so paar dinge van die rolprent, na die, en wat was die liewse naam? Ons luister Matt Monroe, en hy syng vir ons Born Free. as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you the world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a rose. cause Cause you're born free. Prachtige rolprint en uh, ja, soos ek sê, een lekker tra tranentrekker gewees. Nou het julle kon dink wie was die hoofkarakters in die rolprint? Natuurlijk Joy en George Adamson, wie dier die acteurs, uh, wie sy rolle, uh, hulle rolle gespeel het, was uh, Virginia McKenna en Bill Travers. Nou, oor die story kan ek nie te veel uitbrei of uh, ek meen, jylle het het allemaal gesien, ek glo en ek allemaal het, en uh, jylle ken die tragische en dan meer so die hartroerende verhaal van Elsa McKenna die leeuwwelpie, wat dier die Adamsons groot gemaakt word en weer in die wild vrygelaat is. Nou, ja, ons weet ook dat Joy uh, uh, Adamson toe in die laat 1980s in Kenia is sy tragies dier die plaaslike bevolking om die lewe gebring. Ok, ons kom by een oorlogskomedie met uh, ook een hele lange lys van bekendes en hoofrolle en uh, die prentse naam is natuurlijk Kelly Zeroes. Die rolspeler sluit in Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Carol O'Connor, uh, Donald Sutherland en George Kennedy. Uh, en hulle het, ja, George Kennedy het eindelijk die aanbod van 300 Britse, 300.000 Britse pond van die hand gewys om ook daan te speel, omdat hy nie van die rol gehou het nie dit is een groepie Amerikaanse soldaten wat eiwol gaan gedurende die Tweede Wereldoorlog met die specifieke doel om een bank te gaan beroof. Achter die vijandige linies, sommige uh, uh, baie spannende situaties kom voor en dan ook die komische toenele word dan die uh, uh, aan en af dier die rolprint vertoon. Uh, en uh, ja, amper vergeet ek om te sê, ja, ek sê moos, uh, eh, Kelly's Heroes, en die liekie wat ons gaan luister is dier die Mike, Michael, wat, Mike Koop, uh, eh, Congregation, en natuurlijk Burning Bridges uit die rolprint Kelly's Heroes. MUZIEK Association, Burning Bridges uit die rolprint Kelly's Heroes. Nou kom ons eh, sommer nog een oorlog uh, eh, rolprint terwijl ons nou hier in die oorlog is en dit is een klassieke rolprint gewees en die prentse naam was The Longest Day. En nou, uh, ja, die, die, die skryver Ryan is 175.000 dollar uh, betaal vir die rolprintrechte op sy boek en van die hordes uh, bekende acteurs in die rolprint, dit sluit in, John Wayne was daarin, Robert Mitchum, Richard Burton, uh, Sean Connery, Henry Fonda, George Siegel, uh, Robert Wagner, joh, dis al die uh, die roem van die uh, uh, acteurs van daar die tyd. Uh, dit is nou net om een paar uh, uh, van hulle te noem. En uh, daar is van die mense wat in die print gebruik was, wat rechtig betrokken was by die operatie. En die operatie was moos uh, die invalsplan van Normandy Beach gedurende die Tweede Wereldoorlog. Ons luister na die uh, Eh, themaliekie van die rolprint The Longest Day en natuurlijk is hy ook dan The Longest Day. Many men came here as soldiers Many men will pass this way. Many men. prachtige klassieke ene, hy sal lang bly as a, een van die uh, grootes uit die rolprint wereld, The Longest Day, dier, uh, wel, uh, da, uh, ek dink Paul Enke die oorspronkelike geskryf en gesing, hierdie was een koor wat het gesing het. Ok, nou, <clears throat> een uh, ander ene, wat uh, die liekie is Conquest of Paradise, en dit is in 1974 opgeneem in, uh, dier die uh, Griekse komponist Vangelis. Dit is een klankbaan van die Ridley Scott se 1992 rolprint uh, uh, 1492 Conquest of Paradise en die hoofdsolo uit die album met die naam. Die lied het een reese sukses behaal is uh, in lande soos uh, België, Nederland, Duitsland en Switserland en waar dit uh, eh, top posities van die enkelsnitte was, maar in relatieve mislukking was dit in die Verenigde Koninkrijk waar het slechts uh, nummer, 6, nummer 60 bereik het. Die populariteit van die liekie is in Duitsland verhoog dier die bokser Henry Mask wat uh, dit as sy thema liedie, uh, liedie gebruik het. Die akkoord in uh, progressie is uh, gebaseer op die ou Europese thema La Folia. Ons luister na die weergawe van die uh, Orkester Baden-Württemberg en ons luister na uh, Vangelis Silikie Conquest of Paradise. Mm -hmm. Baden-Württemberg, een orkest wat een Conquest to Paradise daar gespeel het. Ons is by Afrikaanse Likie weer, Afrikaanse rolprint met ander woorde, en die dame wat het sing is Minsho, gebore as Wilhelmina uh, Jacoba Weweers. Uh, eh, sy is een sangeres, vooral lichte klassieke muziek of lichte Afrikaanse muziek, maar later jare ook uh, in uh, van Afrikaans sowel as Engels uh, gospel. Die liekie wat sy vir ons gaan sing is die gelijknamige uh, een van die rolprent Jy is my liefling waar sy uh, een van die echtpaar Sissy en Willie Cooper was wat hulle in die dertige uh, jare gecomponeer het. Die liekie was uh, themalied vir die rolprent Jy is my liefling en uh, sy het teenoor Frans Marx in die rolprent gespeel. Nou ons luister na Minsho en sy sing Jy is my lieveling. Jy is my liefling en ek is so blij Ja die tijd is voorbij en jy wacht nou vir my Daar by jou woning sien ek weer die en ek weet jy my lief lang is terug. As die maan opkom om die velde en die sterriekie skyn in die lucht, dan voel ek so lief vir die wereld. O, ek weet my liefling is nou terug. My hart lang, jy is my liefling en ek kom met die paard door die land, door die hek by die raam. Hier by oom Willem hoor jy die geblad, en jy hoor nou die draf van my pa. nou terug My hart lam, jy is my liefling En ek is so blij Ja, die tyd is voorbij En jy wacht nou vir my Daar by jou woning sien ek weer die lief En ek weet jy, my liefling is terug Wat jy, my liefling Dit was <clears throat> Minshaw met Jy is my liefling uit die rolprint met die naam. Nou, Eh, die volgende rolprint het ek gaan kyk nog, nog ek, eh, selfs voor ek Engel kom praat, het ek uh, hierdie rolprint gaan kyk en uh, ja, en uh, ultimately het ek uitgevind dat ek naderhand ook geheel het verreer is wat ek vandag nog nie kan uit, uit, uitpluis nie. Die rolprintse naam was Tammy en uh, die sangeres uh, Debbie Reynolds en uh, die rolprint was Tammy, soos ek sê, die tragische verhaal van Tammy Banks, wat weens een ongeluk laat by die werk kom, gevolgelik word sy afgedank en terug by die huis uh, inloop op haar ontrouwe man, jo, eh, all in one day, ne, sê hulle, <laughs> vlug sy na haar ma's huis, sy neem haar oma's motor en gaan sommer op een spree, sy en haar oma, uh, soos, uh, wat is hy, Thelma en Louise, ne, type uh, story. Ok, ons luister na Debbie Reynolds en die liekie wat sy sing is Tammy. Thank you. hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty hoos to the dove. Tammy, Tammy. Does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully. You'd think that he could hear. Wish I knew if he knew what I soft and warm. I long for his charm. Daar sê, dit was Debbie Reynolds en dit was in 1957 en ek kan vragies nog die prent onthou en ek het hom gaan sien in 1957 en uh, ja, ek was seker so wat 5 of 6 jaar oud gewees uh, maar, eh, en hy het een ouderdomsbeperking gehad, ek weet nie hoe het ek daar deurgekom nie. Ok, ons gaan nou afsluit, ek is uh, ongelukkig moet ons, en uh, soos ek sê het, um, die volgende ene is uh, eh, nogal een print wat ek baie geniet het. Uh, en snaaks, uh, ek het nou so door hierdie printe gegaan, die klomp wat ek gespeel het vandag. Ek het al die printe gesien, daar die daar. Sjo, ek was seker een uh, fliekvlooi gewees. Uh, John Voigt, is een van my ginsteling acteurs van daare jare en hy speel in die volgende rolprent wat ons nou gaan luister. Die prent is in 1970 geskiet en is gebaseer op een boek dier die Amerikaanse skryver James Dickey, wie ook self een rol as die sheriff in die rolprent speel. Nou, uh, ja, jylle sal sommer duidelik die weet wat er rolprent het is as ek die eerste vier note speel. Uh, eh, hierdie is echter direct uh, eh, van die uh, uh, rolprentse klankbaan afgehaal, so dis redelijk uh, eh, uitgerekt, maar o nee, wacht, ek sal vir julle ander uh, eh, weergave speel. Glenn Campbell en Jack, Carl Jackson. Die rolprint was uh, natuurlijk Deliverance, en die uh, liekie wat hulle doen is Dueling Banjos. is vir my een klassieke stikkie muziek daai. Die, uh, ja, prentse naam soos ek sê is Deliverance en die acteurs is Boat Reynolds, Ned Beattie, Eh, Ronnie Cox en gaan basis oor vri, vier vriende wat uitgaan om een avontuur eh, in die ongerepte woud door meestal met kanoos af te roei in die witwater een eh, rivier. Die gebeure en ervaringe, ervaringe wat hulle tydens die trippie beleef is echter een nachtmerrie en glad nie wat hulle voorsien het nie. Alles behalwe een pret naweek weg van die huis af. Ons luister na... Chariots of, oh nee, waar kom ek nou van Chariots? Dueling Banjos is die liekie. En uh, dit is ook die een wat ek mee gaan uitspeel. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was en saamgeluister het. Direct hierna, uh, wel om 6 uur, dan begin uh, Rudolf met sy program op spoed en uh, altyd lekker om na te luister, so bly ingeskakel, moet nie weggaan nie. Uh, uh, uh, uh, Rudolf gaan jullie net nou net nou vermaak. Een lekker naweek vir julle verder en geniet wat jullie doen, doen wat jullie geniet. Bye for now. No, we Carlin, nou, like, to do a song, but uh, it was taken from, the, theme of a movie that was nominated. Some Academy Awards, correct? Correct. All right. And we just like to do it for you right now. All it is is guitar and banjo, but it sold <laughs> about three million records. Right. And I remember the guy that wrote this, guitar author Boogie Smith. Right. I was playing a song when I was knee high to a grasshopper. What do you think? You can stay with me, kid? I'll try. Just a minute. My leather outfit's rubbing my guitar. we don't want nothing interfering with his picking either. Ready, boy? Let me lower the mic just a little bit. I don't want to miss none of this. Ready? Are we in tune? You sound like more of us, but we're not anyway. Mm-hmm.